Abenduak amazazpi gaur haste azkena da eta berri hon albiste gia duzue, berri hozar irratiaren albiste mankezuna, ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garasi urrengoiko bilkuran, bo, e, 2000 garren urteko aurrekontuak ez gai izango dira. 2000 urtera urtera begira 6,02 milioi euroko aurrekontua izango da ez gai urrengo astelenean ospatuko den udalbat martzan aurre kontua 2000 amalaukoarekin alderatuz, minimoki ahonditua ezan da inbertsio garrantzitsuena, zortzikoko errotondaren ateragunean hirugarren karrilaren osaketa bideratua izango dela gainontzekoa 6,02 milioitik, boskoma larogeita zortzia, oiko gastuetan erabilia ezanen da 2000 amalau legealdian egin bezala. Egu berretako harrera ordutegia. Egu berri jaiak direla eta berriozarko udaleko auzo bulegoa abenduaren ogeita lau, ogeita bost, ogeita zei eta ogeita maikean baita urtarrilaren bata eta zeian itxita egunen da. Eta musika eskolako kontzertuak. Musika eskolako ikasleak protagonistak izanik hainbat kontzertu ikusgai izango dira berrio zarenka horraste azkenarekin esateko ikasten hasi berriak izan direnen eskuko kontzertua ikusgai izango da. Ostegun eta ostiralean aldiz musika tresna ez osaturiko taldeen txanda izanen da. Muzika Liburu eguberriak. Berriozarko liburutegiak guberrietara begira, hainbat liburu, DVD eta CD zerrendatu ditu, hauek kultura berriak ezagutzeko edota gugurarazteko baita, apaintzei jardueretan kontsilu gisa erabiltzeko hautatuak izan dira. Mendealdeak Kirol elkarteari dagozkion asteburuko saskibaloi partiden emaitzak azaletik irakurriz irekiko dugu kirolen atala konta guzu, garazi. Nesken senior taldekoek tafaia zona mediatalearen aurka aurkaliatu eta berroita iru, berroita mairu mutilen senior taldekoek irurogeita sei, irurogeita malau irabazi ere azken hauek mutiko alaiak taldearen aurka mutilen kadete taldekoek loiolaren Bigarren aurkako hogeita mairu eta berrugita bost galdu eta zorte handiagurik gabe toki ona bortziriarekin egindako leia berriozarko nesken kadete taldeak berrogeita lau hogeita hiru galdu zuten ere. Eta segidan BKE mendia 2000 damabos urterako mendi licentziak bideratzen hasi da. Urtero bezala mendi elkarteak federazioko mendi licentzien kampaina abian jarri du 2000 amabos urtera bigirako licentziak bideratu asmoz. Bekaeren mendi sekzioa martxan jarri da. Otxailaren amalaua izan ematea egitiko azken eguna izanik. Aste batera iritsiko dira federazioko txartelak, txartelatzenak, polikiroldegiko harreran jaso ko diren Egor aldiaz egunea du gorain zer dio gaurko iragarpena garazi. Goizean zerua hau egongo dela dio gaurko iragarpenak ziurrenik euria egingo du orduan atxaldetik aurrera ostarteak zabaldu zuango dira eta ateri eutxiko dio ego mende baldeko aizea ulbizia ibiliko da gaur aldi zatxalde gabe partean ipar mende joz eta temperaturei da okionean gutxi igoko dira. hau izan da guztiak aurroko albistegiari daokionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko egun puntu zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. plaza